Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Grigors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā nedēļā mēs mazliet ielūkosimies baznīcas vēsturē, nepārāk senā pēdējo dažu gadsimtu vēsturē, ar mērķi saskatīt tajā kādus pagrieziena punktus un mēģināt izprast, kas ir šīs ietekmes, kas, ko un kādā virzienā ir ietekmējis un ietekmē, kā rezultātā mēs, baznīca, šodien esam tur, kur mēs esam. Droši vien, ka katram dievbijīgam kristietim dažkārt nākas saskarties ar kādiem jautājumiem un neizpratni, redzot lietas, kuras šodien notiek tajā, ko mēs saucam par baznīcu. Varbūt Latvijā mēs ar to saskaramies vēl salīdzinoši maz, bet, ja ir runa teiksim, par Rietumu Eiropu, tad ļoti bieži mēs redzam notiekam lietas, kādas dīvainas ar bībeli nepārāk saskanošas teoloģijas, kādas prakses, kur grēks tiek atzīts par normu un tam līdzīgi, kuras vienam normālam, bībelē ticošam, dievbijīgam kristietim izraisa vienu lielu jautājumu. Kā tas ir iespējams? Kā kaut kas tāds var notikt? Kā tas, ko mēs saucam par baznīcu, ir varējis līdz šādai situācijai nonākt? Tas rada jautājumu par ietekmēm, kas ko ir ietekmējis. Baznīca, jeb Kristus miesa, ir pasaulē bet tā nav no šīs pasaules. Tā ir no Dieva. Un jautājums, ja tā ir pasaulē, tad kurš kuru ietekmē? Bioloģijā kādreiz mēģinot aprakstīt un klasificēt dzīves organismus, tiek lietots iedalījums siltasiņu un augstasiņu dzīvniekos. Un tā doma ir tāda, ka siltasiņu dzīvnieks ir attīstītāks, augstākas pakāpes nekā augstasiņu dzīvnieks, jo viņu organisms ir spējīgs saglabāt savu iekšējā ķermeņa temperatūru konstantu neatkarīgi no apkārtējās vides. Kaut kādā mērā mēs šo salīdzinājumu varam lietot arī attiecībā uz Kristus miesu uz baznīcu. Neatkarīgi no tā, kāda ir apkārtējā vide, kas notiek tur, kas notiek pasaulē, baznīcai ir paredzēts savu iekšējo garīgo temperatūru saglabāt konstantu, tādu, kādu Dievs to ir radījis, atbilstošu tā kunga vārdam, neatkarīgi no tā, kādas vēsmas mēs redzam visriņķī. Un tas ir jautājums par to, kā tas ir izdevies, kā tas izdodas, kur un kādā veidā mēs esam varējuši, diemžēl, būt liecinieki tam, ka kaut kur pasaules ietekme ir bijusi stiprāka, un kādas pasaules domas un domātāju ietekmes ir varējušas ienākt pašā baznīcā. Tā varbūt ir tāda smaga tēma, par ko īpaši nav prieks domāt un runāt, taču es domāju, ka pietiekoši nozīmīga tēma, lai mēs to aptvērtu, izprastu un rezultātā zinātu, kā reaģēt, ko domāt, kā izprast to, kas šobrīd notiek pasaulē un kas šobrīd notiek baznīcā. Kādu stāju vai pozīciju mēs, kā kristieši, attiecībā pret visu to varam ieņemt. Pirms mēs vēl runājam par visiem šiem jautājumiem, kā parasti, sāksim ar aktualitātēm Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā, pasākumiem, uz kuriem arī jūs esat aicināti tajos piedalīties. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapellā tezē lūkšana, otrdien pulkstens sešos vakarā skolas kapellā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpos skolas studenti, visi mīļi aicināti. Trešdien pulkstens septiņos vakarā skolas kamīnzālē Alfas kurs – Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. Jaunums skolas mājaslapā ir pieejami video no Ugandas, kur nesen bija skolas direktors mācītājs Artis Druvietis un studente Aija. Svētdien, 24. februārī, atsākās Svētā Gregora skolas prezentācijas izbraukumi – Katru otro un ceturto svētdienu būsim dažādās Latvijas draudzēs. Svētdien, 2. martā skolas direktors un studenti dosies uz Talsu draugu. Ja vēlaties uzaicināt Gregora skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregora skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Runājot par pagrieziena punktiem baznīcas vēsturē, mēs sākumā paņēmām vienu no tiem - reformāciju, un aptaujājām kādus cilvēkus, jautājot viņiem, ko tev nozīmē un ar ko tev saistās vārds reformācija. Ar ko tev saistās vārds reformācija? Pirmām kārtām man reformācija saistās ar um, baznīcas vēsturi, jo baznīcas vēstures pastāvēšanas laikā ir bijuši vairāki mēģinājumi reformēt baznīcu. Un šajos mēģinājumos galvenā doma ir bijusi, nu, ka ir jāatgriežas pie svētajiem rakstiem un ir jāorganizē baznīca ņemot vērā svētos rakstus. Un, ja mēs runājam par luterisko reformāciju, tad um, par tās būtību varētu uzskatīt jaunu evaņģēlīju izpratni. Un galvenie šie jautājumi ir par grēku piedošanu, par pestīšanas dāvanu un par cilvēku attaisnošanu vienīgi no dieva žēlastības un caur ticību. Vārds reformācija man saistās pirmkārt ar Mārtiņu Luteru un ar visu to viņa mācību, kā viņš mācīja, ka pestīšanu nevar iegūt pats ar saviem darbiem, bet tā ir Dieva žēlastības dāvana mums. Vispirms tā ir uzdrīkstēšanās. Un pozitīva, jeb labestības pilni, tad, ja tā ir vienojoša, nevis šķeļoša, ar ko mēs gūstam šo kopējo domu, kopējo dzīvi, kopējo dzīvi un kopējā mīlestību. Bet, ja reformācija tā, kas šķeļ un rada, tad Nu, tas nav, tas nav ar, no, no svētiem rakstiem. Dievs saka, valsts, kas ir sašķēlusies, viņa nav spējīga pastāvēt. Ar Mārtiņu Lutheru. Vārds reformācija man saistās ar jaunām pārmaiņām, ar jaunas kārtības ieviešanu, ar kaut ko pavisam krasu. Tas bija atbildes, ko mēs saņēmām uz šo jautājumu. Un, lai runātu tālāk un dziļāk par mūsu šodienas tematiku, mēs esam aicinājuši uz sarunu profesoru doktoru Robertu Rozīnu, Lutāņu mācītāju no Amerikas, kurš nu pat kā ir beidzis lasīt savu lekciju kursu Gregors skolā. Pie mums šodien ciemos ir kāds ļoti interesants viesis, un uh, varbūt viņš pats varētu pastāstīt kaut ko par sevi. My name is Robert Rosine. Uh, and I uh, am a professor of historical theology at Concordia Seminary in St. Louis. Mans vārds ir Roberts Rusīns. Es esmu teoloģijas vēstures profesors Konkordijas seminārā St. Louisā. It's a seminary that belongs to the Lutheran Church, Missouri Synod. Tas ir seminārs, kas pieder Misūrijas sinodē, Lutāņu baznīcai. Uh, for the past, uh, I've been there for the past 27 years teaching at the seminary. Es tur mācu pēdējos 27 gadus. Uh, in the area of historical theology. Kristīgās teoloģijas nozarē. And for the past four years, I've been splitting time, uh, half time at the seminary and half time somewhere in Eurasia teaching. Pēdējos četrus gadus es dalu savu laiku. Pusi laika es pavadu seminārā, mācot, un otru pusi es mācu kaut kur Eiropā vai Āzijā. Yeah, uh, my uh, new half-time job, I guess one could say, Mans jaunais uh, puslodzes darbs is to uh, coordinate theological education for Lutheran Church Missouri Synod's world missions. Ir koordinēt um, izglītību visām Missouri Synodas misijas iestādēm. And that means uh, just here in the area of Europe and Central Asia, I either teach or I try to, uh, to make connections to help other uh, help schools find other people who can teach for them. Un tas nozīmē, ka es vai nu mācu, vai nu skolā meklēt cilvēks, kas to varētu darīt. Okay. Um, here again, uh, it seems I always come, come in, in uh, winter time when it's uh, bad weather. I should come sometime in the summer to Latvia, to, to Saldus. Es atkal esmu Saldu, Latvijā, un parasti iznāk, ka es atbraucu parasti ziemā, kad ir slikts laiks, un kādreiz būtu jāatbrauc vasarā, kad ir labs. But I'm here now for about, uh, the, I guess, the third year or so teaching again in the area of historical theology. Un es atkal šeit esmu jau trešo gadu un mācu teoloģijas vēsturi. Vai jūs varētu pastāstīt, ko tieši jūs šeit Gregors skolā mācāt? Uh, we're spending several weeks around the question what happened to Christianity. Mēs pavadām pāris nedēļas domājot, kas notika ar kristietību. We're looking at a, a period of time that comes after the Reformation. Mēs apskatām laiku, kas nāca pēc reformācijas. Uh, once Luther and others recovered the gospel kad Luters un pārējie, kad viņi atguva evaņģēliju. Then there are, is a period of, of religious uh, strife and, uh, and also political development. Tad ir tāds uh, reliģiskās cīņas un arī politiskās attīstības laiks. And then comes about uh, oh, 250, 300 years of challenges to Christianity. Un tad nāk kā 250, 300 gadi, kas ir kā izaicinājums kristietībai. Uh, we start in the middle of the 17th century. Mēs sākam 17. gadsimta vidū. Uh, it's a time period people sometimes call the Enlightenment. Tas ir apgaismības laiks. Uh, and starting then and stretching up into the 20th century, we're looking at some thinkers who uh, try to redefine Christianity. Līdz pat 20. gadsimta sākumam mēs apskatām dažus domātājus, kurus mēģināja izmainīt kristietību. There are people who challenge Christianity and say it has not uh, that it has missed the target. Uh, bija cilvēki, kas izaicināja kristietību un teica, ka kristietība ir zaudējusi savu mērķi. And of course, each of these people think that they uh, have the right view of what religion really should be. Un katram no šiem cilvēkiem bija savs pareizais viedoklis par to, kādai ir jābūt kristietībai. And so we're looking at some of these challenges, and then we're looking also at, uh, at how we can respond to these things. Un tāpēc mēs apskatām šos jautājumus, šos izaicinājumus, un apskatām arī, kā mēs varētu uz viņiem atbildēt. Mm -hmm. when I say respond to these things, I don't mean that these people are still alive, but their ideas have still c- continued down to the present day. Kad es saku atbildēt, es nedomāju šos cilvēkus, jo viņi jau sen vairs nav dzīvo vidū, bet tās idejas vēl dzīvo un pastāv. Vai jūs varētu pastāstīt par svarīgākajiem un lielākajiem pagrieziena punktiem baznīcas vēsturē? Obviously the Reformation is a huge turning point with the recovery again of the gospel. Acīm redzot, reformācija ir viens no lielajiem pagrieziena punktiem, atgūstot evaņģēlīju. Of course, there have always been believers. Luther confessed that as well. Protams, vienmēr bija ticīgi cilvēki, un arī Luters to atzina. But there is, is a time when God seems to revisit His church, and and uh, and the gospel once again uh, blooms. Bet ir laiki, kad Dievs atkal apmeklē savu baznīcu un evaņģēlijas uzzied. Uh, so the Reformation is certainly a major turning point. Un tāpēc reformācija ir tāds liels pagrieziena punkts. And, but then there is this time period that we're studying now here at the Gregor School. Bet tad ir tas laika posms, ko mēs mācāmies tagad Gregor skolā. Uh, when the people said maybe we should uh, rethink Christianity. Kad cilvēki saka, varbūt mums vajadzētu pārdomāt kristietību. Uh, they looked at the world around them and saw many changes. Viņi skatījās uz pasauli sev apkārt un redzēja daudzas izmaiņas. And they thought that Christianity ought to be changing as well. Un viņi domāja, ka arī kristietība ir jāmaina. And so the enlightenment seems to be another one of these turning points. Un tāpēc apgaismība ir viens no šiem pagrieziena punktiem. Vai jūs varētu vairāk pastāstīt, kā nekristīgajiem domātājiem ir izdevies ietekmēt baznīcu tās pastāvēšanas laikā? The question about outside influence, I think, is, is a, it's a complicated one. Jautājums par ietekmi no ārpuses vienmēr ir sarežģīts. ever since the beginning of the church, it's had to engage the world and to communicate with the world. No paša baznīcas sākuma baznīcai bija jādarbojas ar pasauli un kaut kā ar to jākomunicē. It's necessary to communicate in ways that the world can understand. Un ir svarīgi, lai šī komunikācija, šī saruna būtu tā, lai pasauli to saprastu. That sometimes means taking its its thought patterns and trying to uh, to put things in a in a in a way the world can can make sense of it. Un viens no variantiem ir ņemt to, kā pasaule domā, un likt savus viedokļus tur iekšā, tā lai viņi to redzētu un saprastu. In the early church days, uh, the church grew up in a world dominated by Plato and his philosophy. Pirmbaznīca izauga tajā laikā, kad uh, pasaulē dominēja Platona un viņa sekotāju uzskati. Which that bandit had to communicate in that world. Un lai labāk komunicētu, sarunātu šajā pasaulē. At the same time, it has to not, it has to be careful not to accommodate or change its message simply to, to please the world. Un tāpat laikā šo vēstu nevajadzētu izmainīt, lai vienkārši izpatiktu pasaulē. This is always a little bit of a danger because you need to, to engage, but you need not to, uh, to be unduly influenced tā vienmēr ir bijusi problēma, jo ir vajadzīga šī saruna, šis dialogs, bet tu nedrīkst tikt ietekmēts. And you find, for example, even Paul preaching it in, in Athens about the resurrection. This was something that was not culturally acceptable. Un arī Pāvils, kad viņš Atēnās sludināja par augšām celšanos, tas bija kaut kas, kas nebija kultūrāli pieņemams. It's a case of trying to communicate in their, in their circumstances without compromising the message of Christianity. Tas ir mēģinājums sarunāties, bet nesabojāt šo kristietības vēstuli. As people communicate, they often use vocabulary or sometimes even thought patterns of the world around in order to make sense to the world. Un cilvēki, kad sarunājās, viņi bieži vien izmanto šo cilvēku vārdnīcu, vārdus, ko viņi izmanto, un kaut kādu domāšanas veidu, And so you find influences of Plato or later Aristotle. Parādās Platona ietekme un vēlāk arī Aristoteļa. Yeah, these are sometimes useful tools in trying to communicate. Tie ir dažreiz ļoti, ļoti vērtīgi rīki, lai varētu sarunāties. Uh, but a person has to be careful that the tool does not become the engine that drives uh, the thought lai nav tā, ka šis rīks paliek par šo dzinēju, kas eh, šo domu virza. This was one of Luther's complaints in the time of the Reformation. Tā bija arī viena no Lutera sūdzībām reformācijas laikā. That Aristotle had come to so dominate theology Aristotels tik ļoti sāka dominēt teoloģiju. That Aristotle's logical thought had turned uh, Christian theology into a kind of logic. Ka Aristoteļa loģika ir pārvērtus uh, kristīgo teoloģiju par savu veidu loģiku that if God is a just God and gives us law, jo ja Dievs ir taisnīgs Dievs un dod mums likumu, then there must be some way we can keep the law. Un tad ir kaut kāds veids, kā mēs varam šo likumu turēt. You know, maybe we are enabled by God's grace. Varbūt mums dod spēku Dieva žēlstība. But we still have the obligation to keep it. Bet mums vēl aizvien ir pienākums to turēt. And Luther says that's very nice. Bet Luters teica, tas ir ļoti jauki. It's very logical. Ļoti loģiski. It's very Aristotle. Tas ir ļoti aristotelīgi. But it's not biblical. Bet tas nav bībeliski. Yeah, the Bible says that we are saved in spite of our efforts. Jo Bībele saka, ka mēs tiekam pestīti par spīti saviem pūliņiem. It's by the grace of God in Christ Jesus. Caur Dievu žēlastību Jēzu Kristu. There is a case of the tool uh, driving the thought. Šeit ir tas gadījums, kad šis rīks pārvēršas par dzinuli. We find examples of that in the period we're studying here at the Gregor School. Un mēs atrodam piemērus tādā periodā, kur mēs mācāmies šeit Gregor skolā. Where other developments in, in, in the wider intellectual world uh, have an impact on Christianity. Kad uh, intelektuālās pasaules dažādas attīstības elementi ietekmē kristīgo baznīcu. Christianity wants to communicate with the world. Jo kristietība grib uh, sarunāties ar pasauli. It doesn't want to look as if it's being left behind tā negrib, uh, lai to it kā atstātu. That nu, the danger and the risk, of course, is always kind of selling out or accommodating. Bet bīstamība ir tā, ka šī pārvēršas par tādu pārdodamu produktu, kad, kad yeah. viņš tiek, tiek pārveidots, lai būtu vieglāk viņu pārdot. And, and of course the same thing happens today. Un tas pats notiek yeah. arī šodien. We want to try to kind of read culture or understand culture mēs gribam it kā lasīt un saprast kultūru. And you have to find uh, kind of footholds where you can, can or, or place to get a foot in the door to communicate with people. Un uh, gribas atrast tādus atspērienu punktus, pavērt durvis, lai varētu sarunāties. You know, without throwing the door wide open. Neatraujot durvis tā plaši vaļā. And, and letting uh, the world come in and kind of hijack the message. Un ļaujot, teiksim, pasaulē ienākt un nolaupīt šo vēstu. So it's always a, a, a danger. It's, it's something the church has struggled with uh, from the beginning. Tas vienmēr ir bīstam un baznīca ar to vienmēr cīnījusies. And it'll be that way until Christ finally comes again. Un tas būs tā līdz Kristus otrreizējai atnākšanai. Lūksim Dievu. Mīļais un varenais mūžīgais debes Tēvs. Mēs tev slavējamies, tev pateicamies par tavu darbu. Mēs pateicamies par tavu miesu, par tavu baznīcu šīs zemes virsū, par to, ka drīkstam būt tai piederīgi. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu uzturi mūs savā žēlastībā, ka tu vadi mūs pa savu ceļu. Lūdzam, kungs, ka tu atklāji mums mūsu katru nomaldīšanos un grēkus, ikdienas, jo skaidrāk, ka mēs spējam ieraudzīt visu to, kas mūsos ir pretrunā ar tevi, ka mēs spējam to nolikt tavā priekšā nolikt uz tavu krustu un atstāt to. Mēs tev lūdzam, kungs, par tavu baznīcu šīs zemes virsū, par visiem taviem ticīgajiem visās draudzēs un konfesijās, kādas vien virs zemes ir. Kungs, ka tu pats uzturi dzīvu ticību tavos bērnos. Kungs, ka tu pats uzturi skaidrs viņu galvas un sirdis, grēka neapgānītas un dažādu pasaules neiedzību nesakropļotas. Mēs tev lūdzam, visvarenais Dievs, ka tu uztur savu draugu dzīvā un stiprā ticībā, paļāvībā uz tavu vārdu un spējā piedzīvot un redzēt, ka tu esi vienīgais, kurš valdi, ka tavs prāts tiek piepildīts un ka tava griba notiek šeit virs zemes, tā kā tā jau notiek debesīs. Amen! Slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, slavējiet viņu ar bazūnes skaņām Slavējiet viņu ar ģitāru un kokli, slavējiet viņu ar timpāniem un gavilēm, slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm, slavējiet viņu ar šķindošiem dejušķīvīšiem, slavējiet viņu ar skaņajām cimbalām, visi, kam dvāša, slavējiet kungu. Aleluja! 错动说点大吧Viss ir žēlastība tava